Je peux même plus faire les boutiques. Faut que je m'en aille sous les tropiques. Jamais je montrais ma vie. Je fais gaffe maintenant, ça va vite. Dis-moi qui veut me faire. J'ai pas d'AK, pas de revolver. Et quand je me déplace, ils me prennent la sécu comme si j'étais le maire. Les problèmes, j'ai additionné. Je me suis fait perquisitionner. Dis pas que tu vas me saucissonner. Toi et moi, on va chiffonner. J'ai la raille viseur fumée. C'est comme ça où je suis né. J'avais besoin de sensation. Le succès m'a emprisonné. Un faux pas, je finis sur le journal. Ça m'a levé l'envie de zoner. Y a des jours bien, des jours mal. Je côtoyais des bandes de pourriture. Je t'avoue, pour moi c'était dur. Le bon Dieu, il m'a levé plein de gens qui font plus partie de l'aventure. À la base, je comptais pas percer. Pour moi, c'était muerto. Maintenant, je veux la GS à côté de la Lamborghini Revolto. Tu sais que la lune, je vise. Je crois en moi et j'ose. Et à chaque fois que je vieillis. J'accepte un peu plus les choses, même malade j'envoie les doses. J'aime bien ce que je te propose, j'aime bien quand je lève le scooter. À la rue j'en mermose, en fumette je passe à McDo. J'prends un menu fiche potatoes. Et en revenant du skis, on y me lever la carte rose. On m'a appris quand j'étais gosse, on m'a dit monte pas très dans ta caisse. Dis-toi toujours que tout va bien, le problème c'est dans ta tête. Ça va te mettre la tête au carré. la faille. Ya ya Moi j'aime pas ceux qui bavent, sans même plus qui ils sont. Y'a des mecs qui parlent, y'a des mecs qui font. Et souvent ceux qui font, tu sais qu'ils aiment pas trop ceux qui parlent. Moi mon sang j'espère que tout le monde chrétien, musulman ou que tu là qui parle. On m'a dit, tu rentres en Tout le ballon le qui part. Surtout fais pas le colleur, vont te niquer quand y'a pas le surveillant qui passe. sur pépé, je flanche pas, même si c'est un Sa piste ma plaque comme des pervers Alors je change de voiture Ça me reconnaît même quand je m'habille pas à terre-terre Que je mets des polos nature Tu m'as pas écouté pourtant J'étais clair comme l'eau Je viens te parler pour toi, toi t'es là Tu me parles de l'autre Quand j'entends je trouve au ventre J'ai pas eu le bac pro Je sais que j'aurais jamais pu finir avocat à en provence Et chaque fois ça recommence Moi je suis n'y a pas d'arrogance J'ai perdu beaucoup de frangins j'ai les larmes quand des fois j'y repense. Ça parle en ouais, es trop belle. Tiens pas snap, moi n'ai qu'à romance. Je les touche déjà avec les mots. Pourquoi faire parler la violence? Wesh, Gary, où t'étais? Tu t'as trop sur pépé. On s'est laissé, tu t'es Tu faisais que te répéter. Y'en a qui me dit j'ai mon métaux. Au cas où c'est à d'état. J'ai que les poteaux dans le ghetto. Ils ont tous la haine contre l'État. Des arrière sur la moto. Des 14 juillet, c'est guerre de mortier. Ouais, LOVNI, les Clé avec les TNE. Nous on est là, on roule des gros bearings pendant que les anciens jouent au PMU. Ça va te mettre la tête au carré. Ya ya ya ya. Si sûrement tu continues de parler. Ya ya ya ya. fais des albums, faut le temps de bailler. Ya ya ya ya. La musique, j'capte la faille. Ya ya ya ya. Ça va te mettre la tête au carré. faltan de baile